Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله tuambia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiita dua kama hii allahumma aslih li sam'i wa basari mola wangu na kuomba masikizi yangu na maoni yangu uyafanye mazuri nione nisikie vizuri na nione vizuri. wajalhum lwarithaini minni, unibachie hizi mpaka nife, niwe naona vizuri nasikia vizuri. wansurni ala man dhalamani nisaidia yule ule alonidhulumu akanionea, wa arini minhu unioneshe kwamba umenipokea dua yangu na yamempata yale ambayo alikuwa yafaa yampate. Akhil aziz, usipende kuwaonea watu, usipende kuwatenda mambo mabaya ya watu, usipende kuona una nguvu, huna la kukupata. Nguvu ukiwa unazo, ujue za Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi. Kwa hivyo tahadhari. Tukiendelea twende katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao yafanana na hii, lakini hii ilipitia kwa Abi Huraira. atumbia alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, Allahumma matini bisam'i, mime niwe na furaha ya kutumia maun, masikizi yangu, wa basari na maoni yangu, wajaalhu alwaritha minni usibahatishe wate kwangu mpaka mimi nife, niwe nao sikia na naona. Wansurni ala aduwi, unisaidie mimi juu la adui yangu. Wa arini minhu thari, unioneshe kwamba nilikuomba kwa yale vile alivyonionea, na umepokea dua yangu na umemtenda la kumtenda. Akhil aziz, usipende kuonea watu, zione nguvu zako ukauona unyonge wa ule mtu ziangalie nguvu zako, uzipime na nguvu za Mwenyezi Mungu, uangalie nguvu zako ni nguvu gani ukizilinganisha na nguvu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tukienda katika hadithi nyingine, hii hadithi imepokewa na watu wengi, Alhakim katika Mustadrak, Tabarani katika Aljamiu Saghir, Abu Naim imepokea katika Hilyatu laulia na mambo tena kama haya, na Alimamu Lbukhari imepokea dua hii katika Aladabu Lmufrad, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopitia kwa Saad bin Tarik bin Ashyam al Ashjai asema hadathana bi sema kulna naghdu ila rasul nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukiondoka na mapema tukienda kwa Mtume. Fayajiu rajul watajiu lmara, tukiona mwidha hungia mwanamume huyu, mwidha hungia mwanamke huyu. Fayaqulu ya rasul llah kaifa aqulu idha sallait, niseme vipi nikiswali? Fayaqul, Mtume akawa hutufundisha namna hii, qul allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Sikiza hiyo, nighufiria, unirhamu, uniongoze, uniruzuku. Fakad jamaat jamaat laka dunyaka wa akhirataka. Dua hii itakuwa imekusanya kukukusanyia wewe dunia yako na akhira yako. Akhi aziz, kitu gani kinachokufanya kuwa mzito wa kumwomba Mwenyezi Mungu? Labda saa nyingine shetani hukudanganya akakwambia, ah, humwomba Mungu, humwomba nni? Mara ngapi umemwomba, umepata nni? Bado hayakwambia kweli na hukutezea huyu shetani na huku kukubali kutezewa na yeye, ndipo dua zako zikawa hazitakabaliwi. Muombe Mwenyezi Mungu na moyo wako watarajia na kuomba. Ndugu yangu Mwislamu, muombe na uziinde zile nyakati mmozokukwambia kina nyakati za siku ya Juma baada ya kuswaliwa Juma, karibu ya magharibi tena uwete dua zako. Usiku katika zitu za saa wanusu uwete dua zako. Ramadhani katika kufuturu Mwenyezi Mungu atutakabalie yote. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.